سلام من حسام حداد هستم قسمت دوم پادکست دموورژن با عنوان تجارت پنهان Zcash و Monero میشنوید در پادکست دموورژن در مورد برنامه نویسی هوش مصنوعی و کلا تکنولوژی صحبت میکنیم برای اطلاع از آخرین اخبار پادکست یا اخبار مرتبط میتونید username دموورژن بلاگ رو توی توییتر اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید اگه مطالب مرتبطی با پادکست ها هم دارید به همین حسابهای کاربری یا به عنوان یک نظر زیر پست وبلاگ بگید یک وقفه کوتاه داشته باشیم و بعدش به شروع این قسمت پادکست برسیم آرتمیس 5 برج مراقبت در موقعیت بتا مستقر شد برج مراقبت آرتمیس 5 من تو موقعیت بتا هستم دریافت شد موشک رو اهداف قفل شد برای شلیک منتظر دستور باشید دریافت شد فرمانده صحبت میکنه من اونا رو زنده میخوام دریافت شد خب اولین چالشی که قبل از رسیدن به معرفی زیکش و مونرو میخوایم بهش بپردازیم مقاومت در برابر آسیک هستش شبکه بیت کوین به صورت نامتمرکز داره اداره میشه نیاز به یک سری داوطلب که اصطلاحا بهشون ماینر میگیم داره که یک کار محاسباتی که برای کامپیوتر زمان بر هست رو انجام بدن و همچنین برای اینکه این افراد ترغیب بشن که به این کار ادامه بدن شبکه بهشون جایزه خوبی هم میده در واقع این جایزه همون جایی هست که در شبکه بیت کوین پول تولید میشه کار شبیه تولید اسکناس با این تفاوت که طبق یک برنامه کاملا مشخص و به صورت کاملا عادلانه و بر اساس تلاش ماینرها بینشون تقسیم میشه پولی که داره تولید میشه این ماینرها هر کدوم سعی میکنن الگوریتم در همسازی یا الگوریتم هش SHA 256 رو با یک سری مقادیر قابل تغییر طوری اجرا کنند که برنده مسابقه باشن و در واقع یک شرط رو بتونن ستیسفای کنن در نتیجه هر کس که کامپیوتر تری داشته باشه یا تعداد بیشتری کامپیوتر داشته باشه شانس برنده شدن بیشتری داره یک پرانتز هم اینجا باز کنم که البته الان هیچ کس به صورت مستقل ماین نمیکنه چون اینجوری شانس برنده شدنش تقریبا صفر است تعداد زیادی ماینر دور هم جمع میشن با هم دیگه ماین میکنن و پولی که به دست میارن رو هم بین خودشون تقسیم میکنن خب دور برگردیم آیا واقعا نیاز به یک سی پی کامپیوتر برای اجرای این الگوریتم SH256 داریم نه اتفاقا یه سری چیپست های تحت عنوان آسیک که فارسیش میشه مدارهای مجتمع با کاربرد خاص داریم که میتونن طوری طراحی بشن که خیلی از کارها از جمله همین اجرای الگوریتم SHA256 رو برق کمتر به نسبت CPU و با سرعت بیشتر انجام بدن در صنعت این خیلی کاربرد داره در ماین کردن بیت کوین و خیلی از ارزهای دیجیتال دیگه هم همچنین یه سری دستگاه به عنوان آسیک ماینر ساخته شدن و خیلی عجیب و دیوانه کننده است که این دستگاه میتونن با مصرف برق یکسان چیزی حدود هزار برابر سریعتر الگوریتم SHA 256 رو اجرا کنند. حالا فرض کنید که این دستگاه هر کدوم حداقل چندین برابر سخت افزار شما مصرف برق هم داشته باشن در مواردی حتی بتونن 50 هزار برابر قوی تر از سخت افزاری که شما دارین عملیات ماینینگ رو انجام بدن این باعث میشه از اون دیدگاه نامتمرکز بودن شبکه تا حدی فاصله بگیریم کسی که تعداد زیادی از این دستگاه رو تهیه میکنه قدرت زیادی توی شبکه پیدا میکنه پیدا کردن قدرت زیاد توی شبکه بیت کوین اگه در حد 50 درصد کل شبکه برسه که البته با این قدرت شبکه باز شدنی نیست اما خطرش رو میتونه داشته باشه و کسی که به این حد رسیده به روش هایی میتونه کلاورداری کنه حالا به هر حال چه بتونه چه نتونه این خطر به خاطر آسیکا به وجود بیاد خیلی خوشایند افرادی که ماینینگ میکنن نیست که این فرایند ماینینگ تبدیل به یک فرصت اقتصادی عالی برای برخی شرکت ها که این دستگاه رو تولید میکنن بشه راه حل این قضیه چیه راه حل جایگزین های واسه الگوریتم SHA 256 است هدف اینه که یک کاری کنن که تا حد امکان با مصرف برق مساوی آسیکان نتونن از یک سی یا جی پی قوی تر باشن توسعه دندهای مونرو پیش از این به این مقاومت اهمیت دادند در گذشت تغییراتی در ماینینگ به وجود آوردن که قدرت از دست دستگاه آسیک خارج بشه همچنین زیکش ارز دیجیتال دیگه که در این پادکست میخوایم در مورد حریم خصوصی که تونسته ایجاد کنه صحبت کنیم گفته یک تغییر تا چند ماه آینده توی شبکش برای در واقع توی سورس کدش برای مقاومت با آسیک ایجاد میکنه یکی از تازه ترین الگوریتم هایی که برای مقاومت با آسیک طراحی شده الگوریتمی به نام پا هست که ادعا شده با مصرف برق مساوی یک آسیک نهایتا میتونه یک و دو دهم برابر از یک جی پی قوی تر باشه توی این الگوریتم این عدد یک و دو دهم برابر رو در مقابل اون هزار برابر قرار بدین طبیعتا اگه ارزهای دیجیتال به سمت همچین الگوریتم های حرکت کنن اون فرایند در واقع decentralize شدن رو خیلی راحتتر miner ها میتونن انجام بدن پیداش کردیم شد موقعیت شد همونطور که از قبل پیش کرده بودیم سوژه پیرمندر کوچیک از که رویت شده دریافت شد همین ی افسر در حالت آماده باش دریافت شد منطقه رو پوشش کنید دریافت شد تمام نیروها وارد عمل بشن اینترپل صحبت میکنه ساختمون در محاصره پلیسه همونطوری که توی مقدمه هم گفتیم بیت کوین برای پاسخگویی به چند مشکل اومد تو این سیستم تراکنش ها همیشگی هستن قابل توقف توسط هیچ قدرتی نیستن تولیدش طبق یک برنامه از پیش تعریف شده انجام میشه و مثل اسکناس نیست که یک دولت بتونه برای نجات دادن خودش بدون پشتوانه مالی تولیدش کنه مثل بانک نیست که ورشکسته بشه و پولی که توش گذاشتین رو دیگه نتونید ازش بردارید اما یک مسئله ای وجود داره مسئله اینه که تراکنش ها قابل مشاهده برای همه هستند وقتی شما از کیف پول بیت کوینتون به یک فرد پول منتقل میکنید اون میتونه بفهمه چقدر موجودی دارید به کی پول دادید چه کسایی به شما پول دادن اون افراد پول رو از کجا گرفتن و به این صورت همه چیز رو تحلیل کنه طبیعتا وقتی شما در یک فروشگاه خرید میکنید نمیخواید تمام این اطلاعات به دست صاحب فروشگاه بیفته ارزهای دیجیتال زیکش و مونرو محافظت از حریم خصوصی رو توی خودشون گنجوندن و باعث میشن که خریدار و فروشنده هیچ اطلاعات اضافه ای نسبت به همدیگه نداشته باشن و بجز این دو نفر حتی بقیه نفهمند چقدر پول در حال جابجایی بینشون است. حالا این زیکش و مونرو چی هستن و چطوری کار میکنن؟ زیکش یک پلتفرم هست که تراکنش پرداخت رو بدون مشخص کردن مبدع، مقصد و یا مقدار مشخص میکنه. خیلی جالب و شگفتانگیزه که این کار توی سیستم نامتمرکز چجوری انجام میشه. یا به بیان ساده اگه بخوایم بگیم اگه بیت کوین HTTP برای پول باشه زیکش HTTPS یک لایه امن هم روی شبکه مثل بیت کوین میتونه داشته باشه حالا چرا اینقدر مخفی نگه داشتن مبدا و مقصد سخت هست همونطور که میدونید هدف اکثر ارزهای دیجیتال این است که متمرکز یا centralize نباشن و به کمک مجموعه از داوطلبها در سراسر دنیا صحت تراکنش ها تایید بشه در نتیجه باید تراکنش ها برای همه این miner ها یا داوطلبینی که شبکه رو میگردونن قابل دیدن و قابل تایید باشه در بیت کوین هر حساب یک کیف پول که همون رمز عمومی هست رو داره وقتی من به شما مثلا یک دهم بیت کوین رو میخوام منتقل کنم مشخص میشه که از چه رمز عمومی به چه رمز عمومی چقدر پول منتقل شده همچنین تمام این سوابق این رمزهای عمومی من و شما که در واقع شماره حسابهای ما هست برای کل دنیا مشخص است همونطور که گفتیم شما میتونید بفهمید من چقدر پول دارم من میتونم بفهمم شما چقدر پول دارید و از چه رمز عمومی هایی این پول رو گرفتید چند تا اسم پیرامون زیکش وجود داره که من سعی میکنم اینجا همشون رو با هم دیگه توضیح بدم قبل رسیدن به زیکش باید زیرو کش رو معرفی کنیم زیرو کش مقاله آکادمیک هست که در ادامه مقاله تحت عنوان زیرو کوین اومده زیرو کوین یک ارز دیجیتال رو معرفی کرده بود که میتونست مبدع تراکنش رو مخفی نگه داره هم همچنان مقصد و مقدار پول جابجا شده مشخص بود در مقاله زیرو کش یک روشی معرفی کردن که به صورت کامل حریم خصوصی رو در یک ارز دیجیتال نامتمرکز محافظت میکنه خب گفتیم و میدونید که در بیت کوین برای اینکه یک تراکنش رو مطمئن بشیم درست هست باید بدونیم فرستنده پول رو از کجاها گرفته و کجاها خرج کرده و به دست بیاریم چقدر موجودی داره که میخواد این تراکنش رو انجام بده حالا فرض کنید به جای اینکه همه این کارا رو انجام بدیم یک حسابدار معتمد داشته باشیم که میتونه گیرنده رو متقاعد کنه که این تراکنش درسته شاید فکر کنید باز به همون مشکلات قبلی و متمرکز شدن داریم پیش میریم اما نصب کنید میخوایم این فرایند حسابداری به کمک رمزنگاری و کاملا به صورت نامتمرکز انجام بشه در زیکش از یک سیستم به اسم ZK سنارک که مخفف زیرو نالج succinct آرگومنتس non اینتراکتیو هست استفاده میشه آرگومنتس به معنای اثبات قانع کننده هستند آرگومنتس به معنای اثبات قانع کننده است non اینتراکتیو یعنی اینکه قرار نیست ارسال کننده به هر miner ی در هر جای دنیا توضیح بده و تراکنش رو ثابت کنه قرار یک بار ساخته بشه تراکنش و به همه broadcast بشه و میلیون ها نفر بتونن بررسی کنن که آیا صحیح یا غلط همچنین به proof of knowledge نیاز داریم یعنی اینکه این تراکنش نه تنها باید درست باشه بلکه باید ارسال کننده در موردش ثابت کنه که اطلاعات داره برای مثال در رمزنگاری اینکه ارسال کننده اثبات کنه فقط یک امضای وجود داره قانع کننده و کافی نیست البته که مشخص امضا وجود داره سوال اینه که آیا ارسال کننده این امضا رو با خودش داره یا نه چون که تنها دارنده کلید خصوصی باید بتونه این امضا رو ایجاد کنه ساسنت هم به این معناست که نیاز هست این بسته تراکنش کوچک باشه تا به راحتی منتقل بشه و نگهداری بشه در مورد این پروتکل اندازه این بسته زیر یک کیلوبایت است همچنین برای اینکه باید همه بتونن درستی بسته رو بررسی کنن ساسنت بودن به این هم اشاره داره که باید به صورت کامل و سریع این بسته رو بشه صحتش رو تایید کرد زیرو نالج بودن هم حریم خصوصی ارسال کننده رو تعمین میکنه هیچ چیزی در مورد ارسال کننده به بررسی کننده یا کس دیگه ای نباید ارسال بشه این میشه ZK اسنارک که همون پروتکلی است که بر اساسش زیرو کش بنا شده که بعدش بر اساس زیرو کش در واقع سیستم تجاری شده زیرو کش زیکش به وجود اومده که یه مقدار بهبود برای تجاری سازی هم داره زیرو کوین هم که قبلتر بهش اشاره کردیم یه کار آکادمیک بود که بر اساس نگرانی های حریم خصوصی ساخته شد اما مشکلاتی داشت و بنزی اینا خوب نبود و چندان هم مطرح نشد سیستم زیکش به این صورت کار میکنه که یک سری کیف پول معمولی وجود داره مثل بیت کوین شما میتونید مقداری از این پول ها رو در یک تراکنش بسوزونید و تبدیل به یک سری سریال نامبر کنید که در واقع همون سکه های ناشناس ما هستن ساده ترین حالتی که آدم میتونه برای این فرایند تصور کنه اینه که یک سری سریال نامبر با یک مقدار مشخص اعتبار با کلید خصوصی امضا بشه و برای کل شبکه برودکست بشه اما این کار کاملا مشخص میکنه چه پول معمولی داره تبدیل به چه سکه ناشناسی میشه باز حریم خصوصی رعایت نمیشه به جای این کار یک کامیتمنت یا حکم ساخته میشه در این حکم مشخص نمیشه که سریال نامبرها چی هستند اما بعدا که قرار خرج بشن شبکه میتونه بفهمه که این سکه های ناشناس معتبر هستن جزئیات فنی بیشتر اینه که یک Merkle tree ساخته میشه که یک درخت دودویی مثل binary tree است که در رمزنگاری کاربرد داره قضیه از این قراره که میتونیم به عمقی مثل 32 این Merkle tree رو پایین ببریم و دو به توان 32 تا سکه ناشناس از پولی که سوزوندیم تولید کنیم که بعد بشه ازش استفاده کرد کافی فقط ریشه درخت مرکاتری در commitment که برای سکه ناشناس استفاده میکنیم قرار بگیره و بعد ارسال کننده در موقع خرج کردن این سکه ها میتونه ثابت کنه که این سریال نامبر جایی در این مرکل تری قرار داره بدون اینکه خود سریال نامبر رو لو بده خرج کردن این سکه های ناشناس به این صورت است که همیشه دو سکه میسوزه و دو سکه تولید میشه سوختن سکه به این خاطر است که از خرج کردن دوبارهشون جلوگیری بشه دلیل اینکه دو سکه سوخته میشه و دو سکه ساخته میشه این است که در این فرایند میشه انواع کارهای مختلف رو تعریف کرد مثلا اینکه از دو سکه ناشناس به یک سکه ناشناس پول ریخت یا از یک سکه ناشناس به دو سکه ناشناس پول ریخت همچنین میشه از یک سکه ناشناس به یک حساب معمولی در زیکش پول ریخت تایید این تراکنش ها بدون اینکه ماینرها یا به عبارتی شبکه نامتمرکز بدونه چه پولی از کجا ساخته شده چه مقدارش داره به کجا میره توسط یک فایل غیرقابل مهندسی معکوس که زیکش ارائه میده و به عنوان trusted setup معروفه انجام میشه این که میگیم غیر قابل مهندسی معکوس از دیدگاه فایل binary نیست به صورت رمزنگاری غیر قابل مهندسی معکوس است یعنی یک سری gate های محاسباتی چیده شدن و با یک سربار جوری رمز شدن که کار رو انجام میدن بدون اینکه بررسی کننده دقیقا بفهمه چه کاری انجام میدن یک جورایی بهش جادوی رمزنگاری هم شنیدم که میگن اما Zcash تنها ارز دیجیتالی نیست که به مسئله حریم خصوصی پرداخته حتی روی بیت کوین هم میشه حریم خصوصی داشت یک سری فرایند تحت عنوان mixing رو برخی شرکت ها انجام میدن که دقیقا مشابه پولشویی است پول های گرفته شده رو یک جا جمع میکنن بعد دوباره پخش میکنن همچنین میتونن این زنجیر رو قطع کنن و پول های گرفته شده رو از جای دیگه ای تامین کنن به این صورت که مثلا اگه کلیدهای عمومی رو سه رقمی فرض کنیم تمام پولها در حساب 100 جمع میشن و از اون طرف پولهایی از حساب 200 که ربطی به شماره حساب 100 نداره به حساب جدید افراد منتقل میشن این فرایند پولشویی علاوه بر اینکه غیر قانونی است هزینه هم هست مشخصه که این شرکت ها این کار عجیب غریب رو رایگان انجام نمیدن یک ارز دیجیتال دیگه به اسم دش وجود داره که این فرایند پولشویی رو توی خودش سازمانی رافته کرده یک تکنیکی به اسم کنجوین رو معرفی کرده که این کار رو در ازای مبلغ کمی پول توی خود شبکه انجام میده کلا دش اهداف جالبی داره مثلا یکی از برنامه دیگهش که ربطی به بحث ما نداره اینه که در آینده های آنلاین رو مستقیما خودش بیاره در مورد بیت کوین یا زیکش این کار توسط ترد پارتی یا شرکت‌های دیگه انجام میشه یک رقیب تری که زیکش داره و توی عنوان این پادکست هم ازش یاد کردیم مونرو هست در مونرو برای ارسال پول از آدرس عمومی های یک بار مصرف استفاده میشه و نه رمز عمومی ارسال کننده و نه رمز عمومی دریافت کننده در این تراکنش ها مشخص میشه دریافت کننده با داشتن یک کلید مخفی برای دیدن میتونه با چک کردن بلوک ها ببینه که کدوم بلوک ها مربوط به خودش هستن همچنین از یک تکنیکی به نام ring signature استفاده میشه که در اون بجز ارسال کننده اصلی تعدادی ارسال کننده fake هم به تراکنش ها اضافه میشن و امضای همگی به این تراکنش ها میخوره و این شانس شناسایی ارسال کننده اصلی رو هم باز کاهش میده در نقدای مختلفی که توی مقایسه اینها با هم میخوندم در سایت رسمی Monero به چند ایراد جدی از Zcash اشاره شده بود یکی از ایرادها اینه که در زیکش به صورت پیشفرض حریم خصوصی رعایت نمیشه باید اون فرایند تبدیل پولهای معمولی به سکه یا پولهای ناشناس رو اشخاص در صورت اختیار میتونن انجام بدن همچنین اعلام شده که در حال حاضر فقط 10 درصد پولهای زیکش به پولهای ناشناس تبدیل شدن به نظر میرسه با توجه به اینکه اینقدر این مسئله پولهای ناشناس و پروتکل زیکی اسنارک توی بالا اومدن زیکش مهم بوده برای کاربر نهایی مهم نیست در حالی که مونرو حریم خصوصی رو به صورت پیشفرز داره همچنین تقسیم پول در زیکش عادلانه نیست خود سازندگان حدود 10 درصد پولهای ماین شده رو برمیدارن و گفتن این کار رو برای توسعه بهتر زیکش استفاده میکنن بعضیا میگن این یک جور برنامه نویسی بیعدالتی است به نوعی بیعدالتی رو توی این پرتغال گنجوندن در مورد مثلا بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگه خیلی کم این اتفاق افتاده یا اصلا هیچ وقت اتفاق نیفتاده حداقل در مورد مونرو و بیت کوین که این اتفاق نمیفته همچنین یه تصادف جالبه بین این دوتا ده درصد وجود داره اینه که همونطور که گفتیم ده درصد پولهای تولید شده به سازنده ها میرسه همچنین ده درصد پولها فقط تبدیل به سکه ناشناس شدن یک حسی رو به آدم میده که شاید این ده درصد همون ده درصدیه که سازنده ها میگیرن و زود تبدیل به سکه ناشناسش میکنن به حال جالبه یه بحث دیگه ای رو که سازندگان مونرو علیه زیکش مطرح میکنن در واقع در علیه اون 90 درصد آشکار زیکش هست بحث فانجیبیلیتیه فانجیبیلیتی در واقع به این میگن که یک کالا تکای یکسان ازش ارزش یکسان داشته باشه برای مثال طلا اینطور است یک گرم طلا در برابر یک گرم طلای دیگه ارزش یکسان داره اما مثلا چوب ممکنه اینطوری نباشه فاکتورهای زیادی در اون باعث بشه که ارزشش تغییر کنه بحثی که مطرح است اینه که بیت کوین فانجیبیلیتی نداره یک سری سکه هستن که توسط برخی نهادها به خاطر کارهای غیرقانونی که باشون انجام شده در لیست سیاه قرار گرفتن و مثلا به خاطر تصمیم یک سری نهادهای دولتی یا غیر دولتی این اموال بلوکه شدن و قابل تراکنش نیستن حالا ممکنه شما کاملا بیخبر از این قضیه و اینکه این سکه قبلا در کارهای خلاف استفاده شدن مقداری بیت کوین خریدید اما به خاطر این مسائل این بیت کوین در واقع یک بیت کوین بلوکه شده است و برای برخی کارها قابل استفاده نیست تیم مونرو میگه بخش پول معمولی و غیر ناشناس زیکش ممکنه درگیر این مسائل بشه و حتی ماینرهای دیگه هم نگذارن بتونه این پول تبدیل به سکه های ناشناس بشه همچنین این تکنیک ها و جادوگری های رمزنگاری که در زیروکش و زیکش استفاده شده جدید هست و هنوز به اندازه تکنیک های رمزنگاری که سالهاست بودند و توی ارزهای دیجیتال دیگه استفاده میشن تست نشدن ممکنه در برابر برخی حملات نفوذپذیر باشن نفوذپذیری توی بخش های پولای ناشناس زیکش میتونه خیلی جالب باشه سب کن یه ایراد دیگه از زیکش رو هم بگم بعد به این مشکل بزرگ میرسیم ایراد اصلی زیکش به جز قضیه پروتکلش و اون برداشته حقوق سازندگان از پروتکل اون تراستد ستاپ است که توسط ارائه دهندگانش ارائه شده و باید علاوه بر پروتکل جدید و معرفی شده به این افراد هم اعتماد بشه در صورتی که یک بکدور یا در پشتی در این تراست ستاپ گذاشته شده باشه هم پیگیری تراکنش های به ظاهر ناشناس توسط سازنده های این سکه قابل انجام هست و هم مشکل بزرگتر این که میشه توی یک تراکنش ناشناس پول تولید بشه منطقی اینه که وقتی دو تا سکه ناشناس مصرف میشن باید به همون اندازه پول به مجموع دو حساب مقصد ریخته بشه قرار شد که شبکه نفهمه چه حسابی چقدر و به چه حسابی پول میریزه چک کردن تمامی اینها قسمت کلیدیشون trusted setup هست با یک در پشتی یا نقص توی پروتکل ممکنه مهاجم بتونه از هیچی پول تولید کنه دو تا coin خیلی کم رو در واقع بسوزونه و از این coin های کم یک سکه پر ارزش تولید کنه البته تاکنون هیچ ایرادی در این trusted setup کشف نشده خیلی بعیدم است که همچین کاری رو افرادی در این سطح علمی انجام داده باشن ولی به حال اعتماد کردن به Zcash مسئله اعتماد به یک سری افراد هم هست ممکنه خطای انسانی انجام داده باشن یا هر چیز دیگه ارزهای دیجیتال دیگه مثل مونرو که حریم خصوصی رو هم انجام میدن نیاز به همچین اعتمادی به افراد ندارن قبل از رسیدن به بخش بعدی راجع به یک نامه عاشقانه میخوایم حرف بزنیم که احتمالا از لحاظ فنی جالبترین نامه عاشقانه ای است که شنیدید در مورد این نامه عاشقانه که در بلاکچین زیکش قرار گرفته و همیشه اونجا میمونه از زبان یکی از سازندگان زیکش بشنوید Do you know the story of the encrypted love notes in the blockchain? I Very shortly after Zcash launched, about a year ago, after the blockchain launched, a young woman of my acquaintance said she had received a Zcash payment of a tiny amount, And in the encrypted memo field, there was a document. It was tickets to an event that she and her boyfriend had been talking about going to. So it was an encrypted love note in the blockchain. And that, that actually exists. Now, I've never seen it. Um, I take her word for it. Only the sender and the receiver can see it, but it's in the Zcash blockchain. It's beautiful. Encrypted love notes in the blockchain. خب این داستان نامه عاشقانه به شدت تکنولوژیکال رو هم شنیدید میرسیم به انتهای بخش حریم خصوصی جا داره بگیم که حریم خصوصی یه حق بنیادی است ولی این توجیه نمیکنه که از ارزهای دیجیتال مختلف برای رد شدن از قانون استفاده بشه در حالی که همه میخواهیم و باید برای رسیدن به این درجه از آزادی که از سمت قدرت های بزرگ محدود میشه تلاش کنیم باید از این آزادی مسئولیت پذیرانه استفاده کرد So I was taking a walk the other day, and I seen a woman, a blind woman, pacing up and down the sidewalk. She seemed to be a bit frustrated, as if she had dropped something and having a hard time finding it. So after watching her struggle for a while, I decide to go over and lend a helping hand, you know. Hello, ma'am. Can I be of any assistance? Seems to me that you have lost something. I would like to help you find it. She replied, Oh, yes. I have lost something. You've lost your life. It's a wickedness. Lamar stated his views. Uh, Lamar stated views uh, uh, on police brutality with that line in the song quote, "And we hate the popo, want to kill us in the street, faux show." Ah, please. Ugh, I don't like it. خب به بخش آخر رسیدیم تو این بخش یک چالش دیگه و یک سری تحلیل راجع به آینده ارزهای دیجیتال رو با هم مرور میکنیم ابتدا تو این بخش نظر جان مکافی در مورد قیمت آینده بیت کوین رو بشنوید همونطور که میدونید جان مکافی سازنده آنتی ویروس معروف مکافی هستش و رفتار خیلی عجیبی تو شبکه های اجتماعی داره تحلیل های عجیبی میکنه حتی خودش رو واسه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاندید کرده بود البته بعدش گفت که من هدفم رئیس جمهور آمریکا شدن نبود و میخواستم فقط یه سری از حرفام شنیده بشه به حال حرفای جان مکافی رو بشنویم و برگردیم Yeah, so are you familiar with uh, Jordan Belfort? The guy, the Wolf of Wall Street? Yeah, of course. I interviewed him. I was at his place and we were sitting on talking about Bitcoin. And I said, Tell me what you think about Bitcoin and what's going to happen. He says, I am telling you, there are not a lot of things I have guarantees of. I guarantee you, Bitcoin is going to have a sudden, from wherever it's going to go to all of a sudden nothing, and everyone's going to lose their butt, lose their tail. They're going to lose everything they have. You have a complete different perspective on Bitcoin because Absolutely. of the way you describe it. Tell me your point of view on Bitcoin. Why you think Bitcoin is going to go to a million dollars by 2020? Well, there are a bunch of ways to do it. The most common way is to take the number of users of Bitcoin um, because as Bitcoin expands in its user base, both people who, who hold the coin and people who accept the coin for payment, it's skyrocketing. It's skyrocketing. So it's not going to disappear. It can't possibly go to zero. It can only grow as the user base grows. So um, it's impossible. Belfort, I don't care how smart he is, he's wrong. He does not understand digital currencies and how they work. Um, listen, it's, it's Pandora's box. The box has been opened. The spirits are invading the room and they will not go back in. And you have to believe me, digital currencies will replace fiat currencies. Why? Good God, I have a wallet on my phone, which is an entire bank. Lending money, sending wires, I don't have to go to the bank. It takes me 10 seconds to do a wire. 10. I've got to go down to the bank, fill out a bunch of forms, um, no, that's nonsense. Utter nonsense. Do you think that is going to go to zero and, our, and we're going to go back to this incredibly dull and bizarre way of, of, of using money with banks? Please God. So I got a, I got a rebuttal for that one. A question okay. for you. So yes. for me, you know, I've, I've, been in the financial industry um, for a while. Series 766. I'm, you know, I run an insurance company. We we do pretty well for ourselves. The part that concerns me with Bitcoin, I, I really want to hear your uh, uh, rebuttal on this. When Jamie Dimon is touching $7 trillion of money per day of transactions, that's not just money, that's a lot of political power with a lot of countries that are connected to that $7 trillion. Yes. And so he is one phone call away from so many different prime ministers, presidents, kings, sheiks, whatever you want to call it, because mo- he's touching all these money. I'm not talking small money. We're talking big money here. You yeah, know what I'm saying? Seven trillion. Seven trillion is a lot of money. a lot of money. Okay, so half of our gross domestic product. if if if if it goes in the direction of these 21 million, you know, bitcoins being used and four millions lost, I think I don't know the number that was lost. I think it's four million of them that was lost, some number like that. Uh, don't you think a guy like that and these guys who control elections and control all these other things, don't you think they're going to make a phone call and they, you know they're going to say, hey, listen, Mr. Congressman, Mr. Senator, you want to do this again? You got to make sure you take care of this thing. You cannot let this Bitcoin stuff take off the way it is. This is out of control already. Don't you think they're going to make those calls to figure out a way to do what they've always done, which is listen, small business owner wants to compete with a big business owner. How do you beat them? Very simple. Big business owner goes to somebody and helps them out financially in a po- political side, and says, listen, make the barrier to enter more difficult. How do you do it? More regulations, more licensing, more laws, more rules, more this stuff. And so the new guy cannot come and compete with this guy. He has, in a sense, a monopoly with two other companies, if you want to call it a monopoly. So that is my only concern with a, the argument but, you're making is. But, but you're assuming that uh, Congress can make whatever laws they want. Obviously, they can outlaw Bitcoin. They can do what they want you're assuming that there is a possibility of enforcing those laws. That's utter fucking nonsense. You cannot stop a distributed system that is worldwide. There is no law that you can make. If you had one person per, per uh, citizen in the country, 400 million enforcers, you still couldn't do it. Well, because the enforcer will have to sleep for some, some point. It's not possible. Okay? Now, admittedly, the way that things were six months ago, yeah. when when exchanges were centralized, you could shut down an exchange. You can't do that anymore. They've now decentralized exchanges. You can't stop it. You can't shut it down, and you can't know anything about it. So tell me, sir, how will you enforce these magical laws that Congress is going to make? Jamie Dimon has no power in this world. So let me ask you this then, a follow up to that. You remember what happened with China, right? When the China was going through their and, and Bitcoin dropped, I think, from 10,000 to 6,000. It came back up, obviously, to 10,000, but it dropped. And I think in an in a, in a uh, event or an interview, you said it dropped. That was one of the reasons because China knew your, you know, whatever it is that was linked to that. And then on top of that, they made it difficult for users to use Bitcoin to yes. buy things. Okay, yes. so go to that. So, yes. so what if somebody says, let's make it difficult for these guys to use their Bitcoin? I don't accept Bitcoin. So then what happens to Bitcoin? But how are you going to make it difficult? What are you going to do to make it difficult? That's my question. I don't accept it. <laughs> well, that's fine. Then you're not going to do business because the guy who does, and you're not going to know that he's even accepting it. He's going to advertise on the dark web if he needs to. So what if Chase comes and says, no problem, I own uh, merchant services, authorize.net. They own it. I do business with authorize.net. Guess what? your rates when you accept money from American Express, from Visa, MasterCard is 1.25. You know how the numbers they have. But if you take Bitcoin, 6.75%. But the banks don't even know what's happening. This is not through the banks. The bank's not involved. The bank has nothing to do with this. They don't even see it. It's, it's an undercurrent because once you get the exchanges distributed, nobody sees it. The banks have nothing to do with it. They, in fact, go ahead and do what you want on your credit card. We're not using credit cards. We got bitcoins. Why do we need credit yes, cards? Yes, listen. Let me explain to you where I'm coming from. I own Bitcoin myself, so okay. I'm not coming from a point of view of I'm the you know I'm just playing devil's advocate. No, I understand. And a very small but, portion, by the way. But here's the misconception. The misconception is that legislation can have teeth. It's not possible. This is a distributed world. There is no legislation that can touch it. You can't change it. You can't fix it. You can't stop it. You can't control it. You can't direct it. You have no power. I don't make the laws, make whatever you want. It will make no difference. You are that certain about it. I'm a technologist, for God's sake. We're talking technology. I mean, a lot of technology people have been wrong in the past before, though. But you're that well, certain no, about well, it. Not wrong when about I their wa- technology. And this I is technology. You. I'm telling you something. Just like I can tell you, antivirus software does not work because it cannot stop the hackers in the world. I said, I said that earlier. Why? Because it technologically can't. Nothing can. Now, same thing with Bitcoin. You can't stop Bitcoin. This is a fact. Technologically impossible. Cannot be done, sir. Is your number on the million dollars based on a math? And I know you're a math guy. I, mm-hmm. I, I think you got a major in mathematics, right? You, I think you got a major in mathematics. Mm-hmm. Uh, uh, and as somebody who's a math guy and your brain is wired, everything is math, did you come up with a million dollar based on a formula or did you come up with a million dollars of assumption of what you think is going to take? I came at it two ways. I looked at the number of users, the user growth, and I, I, chose a million because it has to be more than a million. I can guarantee it. Um, I, I, came at it that way. It came up with maybe between three and seven million. I came at it the, the mining way, okay, which I believe is a lot more valid. The last Bitcoin to be mined. Okay, there's 10,000 miners. Thank you, Jimmy. The difficulty rate for that last Bitcoin is going to be almost infinite. It's going to cost four to five billion dollars to mine that last coin, and miners are going to do it the value of that coin has got to be more than the work put in to mine the fucker. So if it costs, let's say, even $1 billion, all right, so $1 billion, the last one. Why don't you work backwards from there and find out what the end of 2020 is going to be? So two ways come up with the same number. Between, that's 5 million is probably the, the thing. 1 million, it's way outside the lower range, so I'm, I'm very safe. <laughs> it's, it's fascinating watching your level of conviction that you have in it's, the, it's not, product. It's not a level of conviction. I look at reality as objectively, not with what I wish it would be, but what it actually is. And it is not just Bitcoin. I'm talking about the entire because there are 2,000 other coins. Bitcoin is not not it. You know, Bitcoin is less than a third of the total uh, market cap for alternative currencies. So no, um, you cannot stop them. You cannot change them. You cannot control them. F- accept them and try to fix your life to get in line with reality. خب این ادعاهای خیلی عجیب جان مکافی رو شنیدید همونطور که میدونید خب به حال یک شخص تاثیرگذاری است جان مکافی آدمای بزرگی هم ممکنه اشتباه کنن ولی اینجوری نیست که بخوایم خیلی راحت از حرفش بگذریم به حال شخصی که با تجربه‌ای که داشته داره این حرف رو میزنه یک دیدگاه تقریبا متناقض با این دیدگاه هم وجود داره اینه که خب حالا آقای مکافی میگن که بیت کوین تولیدش سخت میشه مقدار تولید شدنش کم میشه هزینه ماین کردنش افزایش پیدا میکنه تنها راهی که میتونه زنده بمونه اینه که قیمتش به شدت افزایش پیدا کنه از اون طرف آقای ادوارد اسنودن رو که همتون احتمالا میشناسین یک نظری تقریبا 180 درجه مخالف این داره اسنودن میگه که در مورد ارزهای دیجیتال این رو خودش سراحتا گفته گفته که اولین بروزری که واسه کامپیوتر ساخته شد درست کار خیلی بزرگی کرد و خیلی تکنولوژی رو آورد اما بهترین بروزر نیست منظورش اینه که حالا درست بیت کوین اول از همه اومده خیلی کار انجام داده خیلی مفاهیم جدید رو آورده ولی به حال بهترین ارز دیجیتال ممکنه نباشه ممکنه چند سال دیگه جایگاه خودش رو به یک سری ارزهای دیجیتال مثل زیکش یا مونرو که دارن امکانات جدیدی رو به کاربرا و راحتی جدیدی رو به کاربرا میدن واگذار کنه یک مسئله دیگه ای که توی بیت کوین وجود داره مشکل تعداد تراکنش هست چیزی حدود 700 تراکنش توی بلاک میتونه قرار بگیره توی بیت کوین به صورت میانگین هر ده دقیقه یک بلاک بسته میشه حالا این 700 تا تراکنش قرار چی باشن هر ماینر میتونه انتخاب کنه چه هایی بذاره میتونه حتی با یه تراکنش هم کل این بلوک رو ببنده هر تراکنش اینجوریه که تو بیت کوین کل پول مصرف میشه یعنی وقتی شما میخواین یه پول رو از یک حساب به حساب دیگه منتقل کنید به این صورته که میگین اگه اگه دو تا بیت کوین داشته باشیم میگین یه بیت کوین بره به حساب X یا یه بیت کوین برگرده تو حساب خودم ممکنه این وسط شما این تراکنش رو جوری ببندید که یک مقدار از پول بلا تکلیف بمونه یعنی یک درصد خیلی پایینی از پول تکلیفش مشخص نشه به کی قرار برسه این پول رو باز کسی که ماین داره میکنه علاوه بر اون جایزه ای که گرفته ور میداره درسته وقتی که تعداد تراکنش ها زیاد میشه اون ماینرها میان تراکنش های همچی چربتر رو برمیدارن این مسئله ممکنه خیلی حاد بشه اون زمانی که بیت کوین یه پیکی زد و به رقم های حدود 17000 و 18000 رسیده بود و تعداد تراکنش ها به شدت داشت بالا میرفت حتی مقدار میزان هزینه یک تراکنش به 40 دلار هم رسیده بود الان اما خب به حال تعداد تراکنش ها یکم کاهش پیدا کرده حتی تا زیر یک دلار رسیده هزینه ابرژ تراکنش ولی به حال 700 تا تراکنش توی ده دقیقه عدد بالایی نیست اگه قرار بیت کوین به کاربردهای روزمره کشیده بشه خیلی راحت میشه احساس کرد که حتی شاید واسه یک شهر هم عدد کمی باشه چه برسه به اینکه برای جهان میشه خلاصه بیت کوین رو به عنوان یک چیزی شبیه سکه قبول کرد ولی خب همونطور که میدونید تراکنش های کوچیک رو انجام دادن اگه قرار باشه همه تراکنش های کوچیک رو انجام بدن خیلی سخت میشه اگه شبکه ساکت باشه و کار خاصی نخواد انجام بده تراکنش های خیلی کوچیک رو هم با هزینه کم میشه انجام داد ولی هرچه شبکه تر بشه و ها بخوان سری سری جابجا بشن یکم چالش اینجا ایجاد میکنه یه عدد دیگه هم که توی تحلیل ارزهای دیجیتال ازش یاد میشه عدد تحت عنوان بیت کوین dominance. در واقع میگه که کل market cap ارزهای دیجیتال اگه در نظر بگیریم چقدرش واسه بیت کوینه حالا market cap چیه market cap در واقع مهمترین چیزی که یک ارز دیجیتال میتونه داشته باشه اینکه هر یه دونه سکه چقدر قیمت داره زیاد مهم نیست اینکه چه تعداد سکه هم وجود دارن هم اهمیتی نداره ضرب این دوتاست که مهمترین چیز رو ایجاد میکنه در واقع هر سکه چقدر ارزش داره و چقدر سکه وجود داره انگار اگه یکی بخواد کل بیت کوین و های دنیا رو بخره همزمان که اصلا امکانش وجود نداره چون یه سریاش کلید خصوصیشون گم شده چقدر باید پول بده این پول ارزش بیت کوین در مقابل یک ارز دیجیتال دیگه مثل اتریوم یا مونرو یا زیکش نشون میده مقدار سلطه بیت کوین چیزی حدود 40 درصد روزی که این پادکست ثبت میشه این مقدار سلطه خودش نشون میده که یعنی 60 درصد ارزش ارزهای دیجیتال روی سکه های غیر از بیت کوین یه سایتی تحت عنوان CoinMarketCap وجود داره که میتونید توش ارزهای دیجیتال مختلف رو ببینید حدود 2000 خورده ارز دیجیتال وجود داره اگه به صد تا سکه اول نگاه کنید خیلی ایده جالبی وجود داره مثلا ایده وجود داره که یک کوینی هست فقط برای game ازش استفاده میشه یا مثلا یک سیستمی هست که خودش یه شبکه اجتماعیه توش لایک گرفتن و لایک دادن و کامنت دادن میتونه یه جورایی پول برای شخص مقابل ایجاد کنه یا مثلا یه سیستم دیگه وجود داره که خودش یه بازاری یعنی بدون اینکه نیاز باشه یک سرویس در واقع فرایند گرفتن پول از سفارش دهنده و و رزرو کردن اون پول رو انجام بده خود این ارز دیجیتال میتونه این کار رو انجام بده در سیستمی که داره خب به پایان دومین قسمت پادکست ورژن میرسیم بازم میگم اگه کسی از شنونده اطلاعات مرتبطی با این موضوعات داره و میخواد به گوش بقیه برسونه به ورژن بلاگ توی توییتر، اینستاگرام و تلگرام میتونه این پیامهاش رو بفرسته خیلی ممنون میشم خب تا یه وقت دیگه و یک پادکست دیگه تمام سعیتون رو کنید که خوشبین و فعال باشید و خدا نگهدار a bunch You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. So? What I make you? Good? You're not good. You just know how to hide, how to lie. Me, I don't have that problem. Me, I always tell the truth, even when I lie. So say good night to the bad guy. Go on. The last time you're gonna see a bad guy like this again, let me tell you. Go on. Make way for the bad guy. There's a bad guy coming through. Better get out.